أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك Čovjek izlazi iz svoje kuće, a žena mu kaže, uz selam kaže, boj se Allaha. I gledaj da ni pošto harama u našu kuću ne unesiš. Jer tako mi Allaha ja mogu trpiti glad, ali džehennem ne mogu da trpim. I zato nemoj nas haramom hraniti. الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل Cijelokupni život jednog muslimana jeste ibadet. I to odabrati pravu ženu, mumi, muslimanku, onu koja je lijepog ahlaka, koja će te sutra razumjeti, ona koja će sutra u teškim časovima uz tebe stati, koja će ti pomoći u tvojoj vjeri, to je velika, vrlo važna stvar. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت Dijete se praktično odgaja prije nego što se rodi. Dova se uzvišenom Allahu Đelešanu učini jer je Allah taj koji daje u srce i Allah taj koji upućuje. ومن المتاعب يسلمون بهداك ربي يدعو سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد Jedna od vrlo važnih tema kojoj uzvišeni Allah Đelešanuhu posvećuje posebnu pažnju, tema o kojoj govori u cijeloj jednoj suri, a zatim i na mnogo mjesta u Kur'an Kerimu i o kojoj treba progovoriti jeste pitanje porodice. zasnivanje porodice, kakvi odnosi u porodici treba da budu, kako najbolje posvetiti pažnju djeci i odgoju njihovom i kako rješavati eventualne probleme koji nastanu u jednom porodičnom životu. O ovome se dosta da govoriti i nije dovoljno ovo kratko vremena da sve ovo potanko i naširoko objasnimo, ali u najkraćim crtama bitno je i dužnost nam je da o tome progovorimo i da mu pažnje posvetimo. Uzvišeni Allah Đelešanuhu poznato nam je da je objavio Kur'an i Kerim kroz 23 godine. Nekada je objavio nekoliko ajeta, nekada cijelu suru, a nekada bi jedan ajet bio objavljen, a nekada jedan dio ajeta bi bio samo objavljen. Ovaj redoslijed koji danas imamo u Kur'an Kerimu, sura i ajeta, određen je od uzvišenog Allaha Ali ovako Kur'an na ovaj način redoslijeda Kur'ana nije objavljivan. Već je prvo, ko što znamo, bilo objavljeno suratu Al-Alaq, pa onda suratul Muddetir i tako dalje i tako dalje. Vidimo u Kur'anu danas kako je Allah htio da to bude tako da je na prvom mjestu suratul Fatiha koja nam govori o svemu. Koja nam govori o svemu što se nalazi u prijašnjim objavama. U Tevratu, u Inđilu, u Zeburu. Sve to da je sastavljeno na jednom mjestu u sedam rečenica, to je zaista jedno veliko čudo. A sve što se u Kur'anu nalazi, nalazi se u suratul Fatih. A sve što se nalazi u suratul Fatih, nalazi se u jednom ajetu te suri, a to je Iyake na'budu o Iyake nesta'in. Samo tebe, Allah uzvišeni, obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. A to je drugim riječima rečeno La ilaha illallah. Šehadet kojim čovjek postaje musliman. Zatim nam Allah Đelešanuhu daje suratul Bekare, koja govori o židovima i kojoj je Boži poslanik, ali selam posebnu pažnju posvećivao. I davao je čast nekome od svojih ashaba da bude vojskovođa koji bi znao na ovu suru. I govorio bi Boži poslanik, ali selam, kuća u kojoj se uči suratul Bekare, u nju šeitan ne ulazi tri dana. Zatim, nam Allah uzvišeni govori u suratu Ali Imran, govori nam o kršćanima. Da znamo kako treba, nakon što nas je naučio u al Fatihi, našoj akidi, našem vjerovanju, našoj istoriji, govori nam o židovima, a zatim o kršćanima, da znamo kakav odnos treba da bude nas prema njima. A nakon toga četvrta sura u Kur'anu nosi naziv Suratul Nisa. Ili drugi njen naziv jeste Suratul Mučtema. Sura koja govori o ženama i sura koja govori o društvu islamskom. Kako to društvo treba da izgleda? A jedan važan faktor u tome je društvu jeste upravo žena. I zato Rasulullah a.s. kaže o vrijednosti toga, upućujući muslimana kakvu treba sebi porodicu da traži, kaže u svima nama poznatom hadisu da ženu udaje ili njena ljepota ili njeno porijeklo, položaj u društvu ili njena vjera, njen ahlak. Pa nam kaže, ali i uzmi onu koja kod sebe ima ahlak, sretan ćeš biti. Jer ćeš kasnije sve ostalo, sva bogatstva prava dunjalučka dobiti. Dakle, zasnivanje porodice i sama porodica, to je jedna velika odgovornost i obaveza, koju čovjek kao stup te, glavni stup te porodice, preuzima na sebi još prije ženitbi. Odabirom kako treba porodice koja je ahlakli, koja je lijepe vjeri, koja će ti biti sutra pomoć u tvome životu, pomoć u tvome dinu i dunjalu. I vidimo kako je uzvišen Allah Žešanu dao Resulullahu sallallahu alaihi wasallam takvu pobožnu ženu koja i čija se vrijednost pokazuje u najtežim trenucima. Boži poslanik, ali i se, u svojoj 40. godini dobiva vahij. Neobično nešto. Melek mu se pokazuje. Prepada se Boži poslanik, ali i Dobiva prvi ajete suratul Alek prve ajete objavi, dršući nakon toga srči svojoj kući i govori zemmiluni, zemmiluni, umotajte se, ja sam se za sebe prepao. A onda mu ta čista, iskrena, prava žena kaže, ne boj se ti za sebe. Ti pomažeš siromašne, ti održavaš rodbinske veze, ti si na strani potlačenih. Inna Allahe len judajjak. Allah te neće napustiti i ostaviti. I vodi ga svome Amidžiću Veraka ibn neupelu. Ta čista žena koju je Allah Želešanu odabrao za svoga poslanika, ali i sato selam. I kad Allah nešto hoće, Allah zato odredi i dosudi i kaderom propiše sebebe i uzroke, pa onda to što je Allah htio mora biti. Vodi ga svome Amidžiću i kada mu Boži poslanik, ali za selam, opiše to što mu se desilo, on kaže, Allahi, tako mi Allaha, to je namus, to je onaj isti koji je došao, sveti duh koji je došao Musa'u, i ako me Allah poživi, ja ću stati uzate i pomoću te. I da hoću Bog da biti živ kada te tvoj narod protjera. A čudiš se Boži poslanik, ali salam koga su zvali El Emin, povjerljivi, pošteni, vjerni, njima drag svima. Evo muhriđi jehum, zar će oni mene protjerati, šta će se to desiti? Zar ljudi neće ovo svi prihvatiti, ovo istinu jasnu? A onda mu ovaj kaže, posavjetuje ga, Nijedan se poslanik nije pojavio sa onim sa čim si ti došao, a da nije bio, da nije bio uznemiravan illa udi, a da nije neprijateljstvo, na neprijateljstvo naišao od svoga naroda. Vidimo u ovome najtežem trenutku kako se pojavljuje taj ahlak o kome nam kasnije Boži poslanik, ali sad sam govori, koji čovjek treba da traži kod svoje žene. I to je ona zaista prava vrijednost koju čovjek može naći i koju je dužan da traži jer je najodgovorniji u svojoj porodici. Kaže Resulullah ali sad znam u tome smislu kullukum ra'in svi ste vi pastiri wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi i svi ćete biti pitani o onome što je u vašoj vlasti o kojima ćete biti odgovorni i biti, biti pitani. Dakle, bit ćeš pitan o svojoj porodici, o svojoj ženi, o svojoj djeci. To, to je tvoja odgovornost, za, osnovna za koju ćeš biti sutra pitan. I zato nam, na toj osnovi uzvišenja Allah kaže Ja i ijuhallazina amenu, o vjernici, ku enfusekum wa ehlikum naran. Sačuvajte sebe i svoje porodice džehennema. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ čija je potpala, čija su potpala ljudi i kamenje. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ nad kojim ili nad kojom vatrom su meleki غِلَاظٌ šidadun žestoki osori što bismo rekli ne imaju milosti prema džehennemlijama La ja'asun Allah ma emarahum. Neće Allahu nepokorni biti i nisu mu nepokorni u onome što im on naredi. O yaf'aluna ma yu'marun I koji rade ono što im uzvišeni Allah naredi. Ti upravo si odgovoran za svoju porodicu pri biranju toga svoga životnog druga. Šta će biti osnova zbog koje si ti uzeo tu osobu sebi za životnog druga i za ženu. Kažemo, ova sura, sura Nisa, govori nam o jednom velikom dijelu društva koji kada bude ispravan sa Allahovom pomoći ispravno je i društvo koji kada se pokvari pokvareno je i društvo pa nas upozorava Rasulullah alejhi i kaže fe in fitneti bani Israil kanet I prvi fitnet, smutnja, iskušenje i nered koji se pojavio kod Izraeličana bio je sa ženama. Naći ćemo isto tako da nam Allah uzvišeni kada govori o temi žena i onome što se dešava u svakodnevnom životu, pa nekada su i svađe, nekada svašta bude, iza toga nam odmah mijenja temu i kaže hafizu ala salavati, čuvajte namaz. U salati usta, a posebno srednji namaz, ikindiju. Šta se tim praktično može zaključiti? Možete zaključiti, nemojte da vas ti životni problemi o ljudi zabave od namaza. I tu je Resulullahova riječ, ali i sad sam, gdje kaže, nisam vidio one koje su, koje su slabije pameti, a da imaju većeg uticaja na, na <laughs> tako je. Da čovjek ne zna šta radi, može ga dovesti. Ako nije od dina. Da se čovjek propije neuzubila on i Adamo, ne mislim o, ovome društvu. Da ne zna šta će sa sobom. Zašto? Jer je Allah po prirodi ljudskoj dao da ta žena bude smirenje čovjeku. Pa kaže On je taj koji vam je stvorio min enfusikum ezvađen od vas materija od koje ste i vi i one su priroda isto tako ljudska priroda ezvađen žene li teskunu ilaiha, da se smirite sa njima. Dakle, da vam je to smirenje. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً I dao je da među vama bude meoddeten ljubav koja se parama ne može kupiti, wa rahme i milost. Kad čovjek dođe kući i ako ne nađe tu blagodat kod kuće te milosti i te ljubavi i te pažnje od svoje žene koja je zato upravo čovjeku stvorena, onda mu se stvari okrenu skroz naopako. Pa ako nećeš ondje naći milost i rahmet, tu gdje treba da ga nađeš, već nalaziš azab, onda takvi ljudi pobjegnu od kuće, napusti kuću, ne zna više šta radi i tako dalje i tako dalje. Zašto? Normalno kao Allahova određena kazna ili možda nekome kao iskušenje u njegovom životu, ali iz rahmeta vidimo da se okreću u stvari i pretvara se u, u jedan azab, u jednu patnju koju čovjek ne živi. Jedna vrlo važna stvar ovdje da se napomene koju mi svi znamo, ali vrijedno je ukazati na nju, da je život jednog muslimana, mu'mina, da je cjelokupni ibadet. Kad ide nuždu potrebnu da obavi, Allahumme inni a'udhu bike min al wal khaba'isi. Kad izlazi iz, iz toga nečitog mjesta u kome borave šeitani, šta kaže? Gufraneke, Može ti je oprosti. Kada hoće da legne, bismike rabbi, vodaću džembi, obike arfa'u, in emsekte nefsi, varhamha, wa in arselta fahfadha, bima tahfadhu bihi, ibadake salihin. Prilikom ustajanja, prilikom osvitanja, prilikom ulaska u džamiju, na primjer, Bismillah, الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابك Ebuabe rahmetik. Kad izlazi, kaže Ebuabe fatlik. I tako da Kad jede, kaže bismillah. Cijelokupni život jednog muslimana jeste ibadet. I to odabrati pravu ženu, muminku, muslimanku, onu koja je lijepog ahlaka, koja će te sutra razumjeti, ona koja će sutra u teškim časovima uz tebe stati, koja će ti pomoći u tvojoj vjeri, to je velika, vrlo važna stvar. I to je vrlo važan korak u tvome životu. Mi smo po svojoj prirodi naklonjeni i dobru i zlu. wa Pa u čovjeku ima i zla strana i dobra strana. Šta će od toga pretignuti kad efleha men zekaha uspije ko očisti se kad habe men A propao je onaj koji se onečisti. Čovjek po svojoj prirodi ima svojih strasti. Šeitan u njemu radi. I moraš se uvijek boriti. E, ta žena isto tako, ako ti bude pomogla u tvojoj vjeri, pa ti i kad hoćeš, što se kaže, skliznut, ona kaže nemoj, čuvaj se, boj se Allah. Koja je to blagodat? Među prijašnjim generacijama pravi mu'mina, ispravnim generacijama vjernika, počeš od ashaba pa dalje, imali smo zlatnih primjera. Čovjek izlazi iz svoje kuće, a žena mu kaže, uz selam kaže, boj se Allah. I gledaj da ni pošto harama u našu kuću ne unesiš. Jer tako mi Allaha ja mogu trpiti glad, ali džehennem ne mogu da trpim. I zato nemoj nas haramom hraniti. Druga opet, udala se za čovjeka i došla pola noći, približava se trećina noći, hajde ustani, na lejl, spava kako spava. Hajde opet drugi put, opet spava. Treći put približio se saba, prođete k jamu lej. On spava. Kaj pustije? Kaže, teško li se meni? Šta li me je prevarilo pa da odem za tebe tako? Pogledajte vi toga imana i te čvrstine. Pogledajte toga imana i te čvrstine. I na desetine i na stotine ovakvih primjera gdje žena pomaže čovjeku u njegovom takvalu, po njegovom imanu, u njegovom vjerovanju. Dakle, to je prvi korak koji u tome čovjek čini, u tome svome životu porodičnom, da izabere sebi porodicu kako treba. Ovo govorimo o najboljem primjeru, ako je neko drugačije uradio, govorit ćemo i o tome što treba uraditi da bi se popravilo. Jer ako ne možeš sve postići ili ako su neke greške načinjene, nećemo onda rušiti, pa hajde sad iznova da, da, se, da se radi. Nego gledaj sad In uridu illa islaha mesta. Želja mi je da ispravim i popravim koliko sam u mogućnosti. Vama te illa A uspjeha ne ima osim ako to Allah uzvišeni ovaj dadni. Dakle, rekao smo, to je prvi korak na tom je putu kada čovjek stupa u zajednički život. To je jedan veliki ibadet jer je pokornost uzvišenom Allahu Đelešanuhu wa enkihul ejama minkum. I, kao što uzvišeni Allah kaže u Suratu Nur. Udavajte ne udate. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ I ženite neoženjene i čestite robove i robinje vaše svoje. In je kunu fukara, ako su siromašni, yughnihimullahu min fadlih. Allah će im iz obilja svoga dati. Wallahu wasi'un alim, Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I zato među najboljim generacijama ovog ummeta, među onima na koje se nakon Rasulullah sallallahu alaihi u dobro ugledamo, imamo vrlo dobar primjer pa ćemo vidjeti da se neko od njih nije bojao siromaštva. Da kaže, ja ne znam kako ću sa sobom, a kamoli još ženu da hranim. Tu je osnovna greška ili greška u osnovi. Jer prvo ti sebe ne hraniš. Ti se trudiš da budeš uzrokom u napaku, A ko daje nafaku? Allah daje nafaku kada su htjeli da sebi povećaju napaku, oženili bi se, pa dobivaju dvije napake. I onu jednu koju si imao u sebe i za ženom još. Pa ti ostaje viška, pa ti Allah bereke dade i blagodat. Pa ako je bio siromašan sa jednom, oženio bi drugu. Pa bi mu se još, viži, još više povećao taj bereket i blagodat. E to je tahkik i ostvarenje ovih kuranskih riječi, a ako su siromašni, Allah će im iz svoga dati. I u ovom ajetu Allah nije rekao ako hoće. Imamo ajeta gdje Allah kaže inša, ako hoće. Što znači, nije ti sigurno. Možda, ali nije sigurno. Svakome neće dati. Hoće nekome, ali svakome neće. Ali ovdje pogledajte, kada ne ima šarta, kada ne ima uslova, onda sigurno se to dešava. I nije kuno. Ako su siromašni, Allah će im sigurno dati svoje blagodati. Nema sumnje. Nije rekao inša ako hoće. Jer je rekao da hoće sigurno. To je jedna činjenica na koju treba obratiti pažnju. Da nije to siromaštvo ili, tako rekuć, ono, ona prividna neimaština uzrokom da čovjek sebe ne sačuva od da čovjek ne uđe u taj zajednički život koji je Allah Đelešanuhu propisao. Drugo, u tome je zaštita jednog muslimana. I zato se oženjen u pikhu islamskom naziva muhsan. Muhsan. Šta znači muhsan? Uzeto je od arapske riječi Hasan, Hasan. Od toga je riječ hisnun. Hisnun znači tvrđava. Mjesto koje je tako zaštićeno da njemu pristupa ne ima. Čovjek koji je tim riječima to koji je nauzimajući te riječi muhsan, on je tako zaštićen da nema mogućnosti da mu se priđe sa te strane šeitanske, da mu šeitan proradi na ime toga pesada. I zato Resulullah ali sad kaže, ko vidi nešto van kuće, pa, pa mu se dopadne i tako dalje, neka dođe svojoj kući i neka bude sa svojom porodicom. Dakle, neka to postigne sa svojom porodicom, neka se zastane sa svojom porodicom. Tu mu je zaštita jedna. Muhsan, sačuvan. I zato je u protivnom najveća moguća kazna određena onome koji nakon počinje počinje zinalog. Ne samo smrt, obična smrt, već najgora smrt to može biti. Smrt kamenovanjem. Gađanjem kamenicama dok dužu ne ispusti. Allah uzvišeni, inša Allah, neće spojiti dvije kazne čovjeku. Ko bude tako kažnjen, ko boda, čist će tamo otići na ahiret. Ali vidimo iz ovoga šta znači riječ muhsan, koji je sačuvan, kad bi se doslovno ova riječ prevodila. Čovjek koji ima jednu veliku zaštitu. Dalje, kada govorimo sa druge strane o ženama. Isto tako, žene će se udavati za one koji su ahlaka, najboljega, koji imaju ta najbolja svojstva i ne smije prevariti ni njih, ni one koji su zaduženi za te djevojke i žene, ne smije ih prevariti ničije bogatstvo ili ljepota ili položaj ili porijeklo pa da odu za neke koji su daleko i od ahlaka i od vjerovanja i od primjene islamskih propisa. I zato, pošto je žena po svojoj prirodi slabija od muškarca. I pošto se može lakše zavesti, onda Allah Želešanu mu posebno u tome smislu zaštitu ženi pruža. I kaže, ejume mraetin nekehat bi gajri izni velijiha nikahuha batilun, batilun, batil. Koja god žena se uda bez dozvole svoga staratelja, njen brak je nevažeći, nevažeći, nevažeći. Ovo in dehale biha, a ako bi se taj sastao sa njom, felehel mehru li mestehalle min farđiha. A njoj onda pripada mehr time što je bio sa njom. Ali se opet razdvajaju. Dakle, jedan veliki šart koji tu mora biti ostvaren, a to je dozvola staratelja njenog za njen brak. Da ne bi bila povedena slatkim obećanjima, lažima ili nečim dunjalučkim, pa da vrlo lako ode u tuđe ruke, gdje će joj vjera biti u opasnosti, a isto tako i vjera njene djece Isto tako, u ovome pogledu obratimo pažnju na to da uzvišeni Allah Đelešanuhu ni u kakvoj prilici i uopšte ne dozvoljava ženi muslimanki da ode i uda se iza kog drugog, već samo za, za muslimana. Muslimanu je dozvoljeno da se oženi sa kršankom i židovskom pod određenim uslovima nije mutlakan i uopšteno kao što neki misle, kao što su se neki prevarali bili. Pa su, nažalost, i oni nastradali, i njihova djeca i tako dalje. O tome možemo posebno progovoriti. Ali sad govorimo o ovoj temi da se dalje ne bismo proširivali. Ženi ni u kom slučaju nije dozvoljeno da ode ni za kog drugog osim samo za, za pa uzvišeni Allah kaže وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنْ I rob onaj koji nema slobode ali je mu'min hajrun min mušrik je bolji od mušrika i bilo kojeg kafira walau a'jabakum makar vam se taj dopao dotični Zašto to Allahu? Ulaike jed'una ila nar. Zato što oni zovu u džehennem i pozivaju odvešće vas u džehennem. Wala terkenu ila alladhina valemu, fatamassakum an-nar. Nemojte se prislanjati uz kafire, uz zulumčare, pa će i vas džehennem dohvatiti. Wallahu jedu ila al wal maghfirati bi A uzvišeni Allah poziva u džennet i u U zajednički život kojim će se moći ostvariti i primijeniti principi i propisi uzvišenog Allaha Đelešanu. I zato kaže uzvišeni in vanna en yuqima hudud Allah. Ako su uvjereni da će njih dvoje, taj čovjek i žena, moći uspostaviti hudud Allah, propise Allahove i držati se tih propisa. To je osnovni cilj, jedan od osnovnih ciljeva braka uspostavljanje propisa Allahovih uzviše. ga Allah Đelešanu. Zatim ono što smo napomenuli, što je zaštita čovjeku. Što iz toga hajirli porod dolazi tako dalje i tako dalje. Kad smo došli do toga poroda, to je vrlo važno. I vidjet ćemo čak i poslanike da su dovu uzvišenom Allahu Đelešanuhu upočivali. Velika je greška i moramo upozoriti one muslimane koji su čuli od nemuslimana izreku pa kaže, kaže pravi djecu. Ko to pravi djecu? Ko? Ko to može uzeti pa stvoriti nešto mimo Allaha? Allah uzvišeni samo stvara. I nikakva ti utjecaja u tome ne imaš, samo to što te je Allah jednim uzročnikom učinio i ništa više. A Allah daje i smeo. I u tome je smislu vidjet ćemo poslanike da su dovu Allahu učinili. Wa aslih li fi zurrijeti. I Allahu uzvišeni u mome porodu daj da bude svako dobro. ovdje u ovoj dovi nije rekao samo Bože učini da bude moj porod dobar. Nego da među mojim porodom vlada samo dobro. Nikakva da ne može biti inni tubtu ilajke o inni minal muslimin. Ja ti te obe dolazim, ja sam musliman. poslanika. Vidjet ćemo isto tako ženu Imranom gdje kaže Rabbi, Allahu moj, ti koji stvaraš i daješ, inni ne lek. Ja ti zavjetujem daje mi poklanja mafi batni ovo što je u mome stomaku. Allahu Đelešanuhu nije još ni dobila dijete. Pogledajmo toga koliko se misli na uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Kaže, dijete me ne sluša. Dijete ovo, dijete ono, odalo se ovome, odalo se onome. Dijete se praktično odgaja prije nego što se rodi. Dova se uzvišenom Allahu Đelešanu učini, jer je Allah taj koji daje u srce i Allah taj koji upućuje. Žena pa pogledajte šta, dovu kako čini. Ova žena spomenuta u Kur'anu bolja je od hiljada i miliona muškaraca koji ne znaju za Allah. Kaže Bože, ja ti posvećujem ovo što je u mom stomaku, a još se nije rodilo. Hoće li se živo rod, neće li kako će, ona Allahu se predaje. Fetekabbel minni, pa ti Allahu to od mene primi. Inneke ente semiol alim. Ti si taj koji čuješ. Felemma vada'atha, pa kada ju je rodila, kalet, reče, rabbi inni vada'atuha unta. Bože, ja žensko rodih. A da će roditi dijete muško koje će hizmet činiti i služiti u hramu, u mihrabu tome. Biti u Božjoj službi. A ti, a njima nije bilo u praksi i nije bilo poznato da žena može biti posvećena. Pa se ona čudi, Allah kaže, Allahu alemu bima voda. Allah najbolje zna šta si rodila. Nemoj se ti tome čuditi. Allah je čuo tvoju dovu koju si Allahu uputila. Kad nešto Allahu uputiš dovu o nečemu i nešto zatražiš od Allaha, pa ti drugačije bude. Nemoj misliti da te Allah nije čuo. Da Allah ne zna za tebe, da te Allah ne daj Bože zaboravio. Zna on to dobro. O inni sem Marijem. I onda ona reče, ja je, ja je ime مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم pogledajte odgojavić. ili čuvanje toga ono što je primjenjivo Boži poslanik ali sad i ja tražim kod tebe zaštitu Allahu da je ti sačuvaš i nju i njen porod mine šeitan rađim od prokletnika šeitana jer je niko ne može i nju i njen porod ne može sačuvati osim ti samo i tako je Boži poslanik, ali zato salam, Hasana i Huseina, dovu im činio, istijadu učio, da ih Allah sačuva. I učio bi poznatu dovu o izukuma bi kelimati Allahi tamme min kulli šarri vahame, o min kulli ajni Da ih Allah sačuva od svakoga zla, od svakog šerra, od haseda, od, svega što im može nauditi. Dova uzvišenom Allahu za čist porod. Još nismo došli do toga zajedničkog života. Malo ćemo pokušati da, da ubrzamo ovu temu. Dakle, osnovni cilj toga braka mora da bude pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. I sve što uradiš i prije braka na tom je putu i u samome braku sve ti je ibadet. Pa pita jedan od ashaba Božeg poslanika, ali zato sam, pa Boži poslaniće kad se ja sastanem sa svojom ženom, zar ja i u tome imam sevap? Kaže i u tome imaš sevap. Jer da si na drugo mjesto otišao, bili imao grije. Bi. E, kaže, iz ovoga imaš sevap. Jer, jer je sa određenim ciljom, jer se zaštiti od harama, jer je način koboda, inša Allah, da dobiješ hajrli. Porod koji će Allah želešanuhu sa Allahom, sa svojom pomoći u pravi napraviti. Dakle, kada se govori o ženi, isto tako je vrlo važno da odabere onoga ko će se brinuti za njenu vjeru na prvome mjestu. I to je ono najvažnije. Sve ostalo drugo, ljepota, zatim položaj neki i sve, sve, sve, sve drugo što bismo mogli pomisliti, sve je to drugo razredo i manje važno. I čak je nekada ova dunjalučka bogatstva samo čovjeka zavedu, ko što Musa a.s. kaže za faraona Rabbena inneke atejte fir'aune wa mele'ehu zinetan wa, haja, zinetan wa emualem fil hajati dunja. Allahu ti si dao faraonu i njegovim velikašima ljepote i bogatstva ovog dunjaluka. Rabbena li udillu li udillu an sebilik. Gospodaru naš, da zaver, da bi otišli na krivi put i da bi druge zaveli tim, tim imecima. Ne znaš u čemu je šer. Ali gledaj din i u dinu nikad neće biti šer. To je ono najvažnije na što se mora obraniti pažnja. Dalje, nakon što čovjek uđe u jedan islamski život. Allah Đelešanuhu jasno kaže i određuje ko je odgovoran u toj jednoj zajednici. I ko je taj koji se pita? Pa kaže, er ređalu qawwamuna ala nisa. Ljudi su ti koji vode brigu, nadzor nad ženama. To je osnova. Ne govorimo sad o današnjoj situaciji, ne govorimo sad o, o pojedincima, nego govorimo o osnovi, o prirodi stvari. A onda ćemo reći, ako je nešto drugačije i kako to treba ispravljati. Ljudi su tu osnova kao vamuna ala nisa, vode nadzor i brigu nad ženama. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Zašto je to tako? Zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ I zato što je ljude zadužio da troše svoje imetke i da moraju izdržavati svoju porodicu. To je dužnost i briga čovjeka. To je osnova da čovjek je pobožan i žena da je pobožna. I u takvoj jednoj zajednici čovjek vodi brigu o, o cjelokupnoj porodici i o ženi i o djeci, o provođenju vjere u, to, u toj porodici, što je najvažnije, o ostvarenju Allahovi propisa u njoj, tim što kada čovjek pogriješi u vjerskim propisima ili kaže ženi nešto što je u suprotnosti sa Allahovim propisima, onda žena u tome čovjeka neće niti smije poslušati. Po poznatom nam svima hadisu La ta'ata li mahlukin fi ma'asijatil Ne ima pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost stvoritelju. To je to vaganje. Žena će u tome slučaju reći čovjeku ja te u tome ne mogu poslušati jer Allah drugačije to kaže. Ako ga posluša bit će ili zamjerit će se uzvišenom Allahu Đelešanu. I to nije pokornost. I tu ne smije biti pokornost čovjeku. Hajr je na njega u tome da ga ne posluša. U čemu je nepokornost uzvišenom Allahu Đeršanu. Ako bi se desilo da su neke žene neposlušne, šta se onda dešava? Salihatu, a one čestite žene, kanitatun, dobre čestite, kanitatun, poslušne حافظات lil bima حفظ Allah. One koje kada čovjeka ne ima kod kuće, sačuvaju i njegov obraz i njegov imetak i čast, staju na mjesto njega u toj, u toj kući, to su one najbolje i pohvaljene. وَالَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ a one čije se nepokornosti pobojite. Vidite da otvoreno su nepokorne, da se uzdižu, da neće izvršavati Allahove propise i tako dalje. prvi korak na tome putu jeste da ih posavjetujete. I čovjek mora imati vremena za svoju porodicu. Mora imati ili dnevno, ili heftično, ali ne smije to biti u dužim periodima puno. Mora imati vremena kada će sjesti i porazgovarati sa svojom porodicom. O svim problemima kuće, što je najvažnije u kojoj se mjeri primjenjuje islam. i to je prvi korak na sjehat Ispravka riječima. hunne fil Drugi stepen je da se udaljite od njih u posteljama. Jedna vrsta kazne. Da bi se popravila, da bi došla se. Kao treća, Abdribu hun. I u trećem slučaju ih udarite. Ali taj udarac ne smije biti onaj koji ostavlja tragove za sobom, onaj ne daj Bože koji lomi i tako dalje, kao što Resulullah ali sam kaže šta je pa vidim da se kod nekih dešava to što jedan od vas uzme pa pretuče svoju ženu na početku dana a na kraju dana uzme pa legne s njom kako to tako se te, te, te suprotnosti kako se to može desiti ako će to biti kao jedna odvojena mjera, jeste odvojena mjera, ali ako si došao do toga stepena da ništa više nema pa ide samo još to ostalo, onda onako kako će imati kako će imati koristi od toga, ali neće biti šteti. I mi ne slušamo zapadne propise, takozvane, ili njihove načine života, pa da kažemo e, kako ćemo mi to danas, kako je ovo, kako je ono. Ovo je zakon koji vrijedi do sudnjeg dana. Zakon onoga koji nas najbolje poznaje. Zakon onoga koji nam najviše hajra želi, koji sve najbolje zna. Ovo je knjiga iz, ko, iz koje mi zakon uzimamo. Ali je greška da bude udarac žene prvo sredstvo koje se upotrebljava, to jest. Ali je greška da se žena udari kako će imati štetu od toga i tako dalje i tako dalje. I zato od hiljadu slučajeva možda jedan ili dva da će se da će se ovo desiti. Ali kad ona zna da ima i ova mogućnost, Boga mi se onda pobojati. To je on. I zato Resulullah Ali sad sam kaže, neka od vas neko stavi štap u kući gdje će ga vidjeti cijela porodica. I djeca i žene. Neka ga stavi na mjestu. Ne mora ga upotrijebiti, ali neka je na svom mjestu. Elhamdulillah, pametni neće ići do toga da bude upotrijebiti. Ali neka, neka zna odgojnu mjeru. Ali ako čovjek neće primjenjivati Allahove propise, trebalo bi da neko drugi da uzme šafa, neke ljude namlati. to tako. Samo žena ne može to, jel? E onda tu se pojavljuje država. Onda se tu pojavljuje hakim, vladar, sudac, kadija i tako dalje i tako dalje. I, na, i ima hođa što kažu i nadođe muftija i nad muftijom ovaj i ovaj i onaj. Dakle, ne može biti on jedini taj koji, koji drži vlast u svojim rukama i tako da. I on će biti pitan, ako prijeđe svoju granicu, ima taj ko će ga pitati. I pred će odgovarati. Na Dunjalu ko Da in afanekum, a odmah Allah zato ga kaže da neko ne bi se obradovao, e mogu ja sad kako ja hoću. Da in afanekum, pa ako šta znači pa? Znači odmah, pa. Znači, jel ti žena rekla, pogriješila sam halali? Ne smiješ podignuti. Te im, pa odmah ako, ako dođe sebi od te jasne greške koju je pogriješila, nije htjela se uzubila i tako dalje i tako dalje. Fe in afanakum la tebugu alejhinne sebila. Ako vas poslušaju, onda ne imate nikakva prava da ih, da ih kažnjavate. Ne imate puta prema njima da ih kažnjavate. Inna Allahe kane alijen kebira. Allah je zaista uzvišen i velik. Nemojte se vi praviti da ste veliki. Wa in khiftum shiqaqa bejnihima. A ako se pobojite da će između njih doći do razdora. Došlo do razmirica velikih. Pa jedan dan se ne slažu, pa drugi dan, pa hertu, pa mjesec, dan za danom prolazi, ne slažu se. Doći će, vidi, ne, ide hajr nikad, Šta onda u tome slučaju uraditi? feba'asu hakemen min ehlihi. Onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove va min ehliha, a jednog pomiritelja iz njezine porodice. In jurida islahan, ako oni žele izmirenje među njima, yuwaffiqillahu bejnehuma. Allah će ih pomiriti. Inna Allahe kane alimen habira, a Allah uzvišeni je od davnina i uvijek i zauvijek sve zna i o svemu je dobro obaviješten. Pa ako su se njima dvoma, što se kaže, glave usijale, pa se ne može smiriti, onda pošaljite i iz njene i iz njegove porodice. Pa neka se rašisti. Svak nek zastupa svakoga. Ovaj nju, a ovi njega. U čemu je problem? Pa će oni mirnije i smirenije razmotriti taj problem u skladu sa šarijetom, zaključiti ko je tu kriv i ko treba da se ispravi i u kojoj mjeri i reći im zajedno bez toga ja sam na ovoj ili ja sam na onoj strani i reći im zajedno tu je greška nastupila, tako idite i život će krenuti kako treba. Ali ako ne mogu i nakon toga da se izmire, onda je razvod kao krajnja mjera. I to je bolje nego da, da žive u jednoj netrpeljivosti, u jednom životu u kome ne ima smirenosti, ne ljubavi. Isto je dobro ukazati na jedan princip. A to je princip koji je uzvišeni Allah Đelešanuhu objelodanio u svojoj knjizi. I sa kojim se kafiri opet ne slažu kao što se ne slažu sa ovim prirečenim. A taj princip je princip više ženstva. Često se dešavaju ratovi među ljudima. Gdje muškarci najviše ginu, a žene ostaju i njihov broj bude veći. Da bi se to do neke mjere regulisan, pa ne bi žene otišle putem kako ne treba, pa bi žene našle onoga ko će se njima, o njima brinuti. Isto tako našle onoga s kim će se smiriti. Da bi neki ljudi zbog veće potrebe našli onoga s kim će se isto tako smiriti. Sve to uzimajući u obzir, Allah je i ovaj propis dao. Pa čovjek musliman, koji je u mogućnosti, a prva mogućnost ovdje jeste mogućnost pravde. Da čovjek bude pravedan. Ako se boji da će biti nepravedan, Allah kaže pe wahide, onda jedno sad. Ali, osnova je Mesna wa wa ruba. Dvije, tri ili četiri. Uspostavljajući pravdu među njima. Davajući hak i pravo svakoj od njih. Takav je bio život Božih poslanika, ali sad ostala Ebu Bekra, radijallahu, Omera, Osmana, Alije i drugih najpoznatijih ashaba radijallahu anhu Danas neki muslimani puno griješe kada raspravljaju o ovome. Ili ulaze u priču nesvjesne opasnosti rasprave o Allahovim propisima. Pa kaže, mogao biti dvije, mogao biti ovo. I onda se uzme kroz šalu, ne uzubila izigravati sa Allahovim propisima. A imamo primjer munafika, grupe munafika, koji su rekli za kurra, ashabe koji su znali dosta Kur'ana i bili poznati pod imenom kurra, učja, učače Kur'ana. Koji su u jednoj bitci bili, pa su ogladnili svi i prisjeli da jedu. A onda im ovi kažu, nismo vidjeli većih izjelica, ili današnjem prevedeno, glančera od ovih. Ali tim nije govor o njima kao Muhammedu, kao ovome, kao onome po već o određenoj skupini ljudi koja je poznata po tome što uče Kur'an, što šire Kur'an među ljudima. I onda im Allah kaže, wala in Ako ih ti pitaš, odgovorit će ti, le Innema kunna nehudu valjala. Zabavljali smo se i igrali. To smo i šale govorili. Allah im kaže, reci ti njima poslaniće, hul, ebillah, zar ćete se Allahom igrat? Nemate drugog posla nego Allah za igru uzimat. Wa ajatihi i njegove ajete za igru uzimat. Wa resulihi i njegovog poslanika. Kuntum te s tim ste našli igrat i smijavat la teziru. Ne trebate se pravdati kad kefertum. Kufur ste učinili. Bade imaniku. Nakon vašeg imana. Ovo su vrlo opavne stvari. Nije to samo da će ti šeitan doći pa ti reći nemoj klanjati, nemoj postit, nemoj ovo. Jer šeitan zna da ga u tome nećeš poslušati. Ali će ti doći preko ovakvih pitanja. Onda šalu uzmeš ja bih ovo, ja bih ono, ja bih ovako, ja bih onako. I onda, što će ti dvije uzmi, deset uzmi ovako, uzmi onako. Priča, izigravanje, otvoreno sa Allahovim propisima. La tebe. To je vrlo jedno vrlo opasno pitanje na koje muslimane moramo upozoriti. Onaj ko misli da uzme dvije ili tri ili četiri, koja je krajnja granica, neka to učini i priče ne ima niti kakvog dobacivanja i smijavanja, Jer ovo sa Allahu i propisa. Ovo je nešto što je Allah dao u pitri i u prirodi čovjeka. Boži poslanik, ali sad se nam kaže, hubbibe ilaje min dunjakum atibu nisa. Allah mi je omilio od vašeg dunjaluka miris i žene koje su ahlake muminke i tako dalje najbolje odabrane one koje je Allah odabrao za svoga poslanika. Allah je znao prirodu čovjeka. Da je čovjek često u situaciji da ne može biti ili živjeti sa svojom ženom. Ili se radilo o čijestim i dalekim putovanjima, ili se radilo o periodima kada je žena osebi se zabavi nakon poroda i tako dalje i tako dalje. Tako da je nekim ili zbog poslova koje obavljaju kao što su bile Hulapa i Rašidin, kao što je bio Boži poslanik, ali i od koga su žene sve prenijele u njegovom životu. Kako se kupao, kako je abdet uzimao. Kako ne ima tajni nikakve u njegovom životu. Nije to lako ni jednostavno. Svako od nas voli da ima neki svoj život, poseban, jel tako? Intimni život. Intimni život od Božijeg poslanika sve je prenešeno. Zašto? Jer je to sve hukum, šarijat i protiv i vade, sve život. Šta god je radio u svom životu. Ako se okrenuo, kaže, to i to se desilo, pa se okrenuo Boži poznanik ali To i to se desilo, pa se nasmio. To i to se desilo, pa se namrštio. U oči mu gledali. Kad bi gdje otišao, malo se izdvojio, pratili ga u stopu, pa kaže, išao je tamo i za te živice, kaže, i mokrio je tamo, tako i tako. Pratili ga u stopu. Abdullah ibn Omer popeo se kao dijete, popeo se ne jedan zid i gledao što Boži poznanik radi za Otišao potrebu svoju dao Ostavili ga nisu kad je hodao, kad je spavao, kad je govorio. Sve, sve, sve što je radio, sve je to bilo. Allah je znao potrebu ljudsku. I to je jedan šerijetski propis koji kod onoga koji to može ostvariti je pohvaljen. I bolje nego jednu. Koje o mogućnosti dvije da ima. Ili tri, ili četiri, i da bude pravedan među njima i da ima od njih hajirli porod bolje je nego da ima jedan. I u tome se i pokazuje Ivan i žene isto tako. Da ona ne ima ništa protiv toga šarijetskog propisa. Normalno da neće biti jednostavno, jel? Ali to ne znači ako čovjek oženi drugu, da ovu prvu ne voli. Bože sačuva. Čak može Allah dati tako, takav je hikmet Allahu, ako ženi drugu da Allah dade, da ovu prvu još više voli nego što je volio. I da joj još više pažnje posveći. Ali pogledajmo millet kupra koji nama predbacuje. Kafire, koji imaju, ne dvije, tri ili četiri, koji imaju pozna koliko po svijetu. Ili žena, ili djece, ili ovoga, ili onoga. I ko je našo nama da predbacuje? ti, tamo, oni, pecini, da im drugačije ništa ne kaže. Oni su našli. Pa ko bi drugi našao? Kad ideš ulicom, čućeš tamo cuko laje. Ti njemu nećeš odgovoriti istom vjerom, jer ti nisi ko on. Jer njemu je krivo što si ti čist. Ne može smijeta u bodeg. Što si ti tahir. Što, što, si mumin. Ne, može da te gleda. Pa bi se pojio. On ne može biti ko ti ali ne možete gledati tako. I zato on gleda na sve načine. I tu su isto, između ostalog šta su govorili, protiv islama govori o nasljedstvu. Kaže, kako to muškarac dobije dva više nego, nego žena? Tako? Kako to tako? E zato što je Allah uzvišeni zadužio muškarca više nego žene Jel tako? Pa kad pošaljem ja jedan primjer kojim se može približiti ovo. Kad bi poslao dvojicu u prodavnicu, jednom rekao kupi mi vreću toga, a drugom rekao kupi mi kesicu toga. I dao im ista, ista sredstva. Bili ja bio pa, pravedan u Nikako. Jer sam ovoga više zadužio i rekao mu kupi mi i to i to i to. I obavezan je više potrošiti sredstava. A da mu na kraju kao onome koji neku sitnicu treba kupiti. Je to pravda? Nije to pravda. Dakle, nije pravda izjednačavanje, nego je pravda dati svakome onoliko prava, koliko, onoliko haka koliko se mu dao dužnost. To je vrlo važno. I oni koji danas govori o izjednačavanju muškaraca i žena, griješe u tom izrazu. Možda žele dobro reći, ali griješe u tome izrazu. Ne treba reći izjednačavanje, Čovjek da se na nos nasadi ne može biti žena. Ali pa isto tako i žena. <laughs> ne znam šta da uradi. Jer ga je Allah ovako stvorio i nju tako stvorio i gotovo. I svakome je dao prema tome cilju kome ga je usmjerio određena svojstva. Kako fizička, tako i, i psihička. I žena ima svoj muškarac ima svoje. I vidjet ćemo po tim zemljama koje hoće ovaj princip nekakve njihove jednakosti da primijene, ko Bugarska, sad smo prolazili, Bugarska, Rumunija, kad smo se vraćali sađa, šta rade? Žene bucaju asfalt. Uzme onaj kako se zove ovaj kompresor, eto ti prava, udaraj po prava. To su prava žene, jel? Strava ti si bilo. To je pogrešno shvatanje prava daju njeno pravo, Islam je dao najveće pravo koje nikad niko neće dati. Zaštitio je. Dao je da bude biser začuvan. Da, je, da, da bude čuvan. Za čovjeka svog, za svoju djecu, da bude muminka, da bude čista. Da može kako treba onaj posao koju je Allah odredio, da ga može uraditi kako treba. To je Allah dao. A da je sada istjeraš na ulicu, da je sada otkriješ, da bude ponižena, da joj dadneš ono što ne može vratiti. Drugo, gdje hoće još danas da nam predbate u tome, kažu, Islam kaže o ženi da je nakisatu akri, Da je manjkave pamet Kako to Islam hoće, hoće da kažu? Islam na taj način kao ponižava ženu. To je pogrešno shvaćeno svakako. Od Kjafira ili pogrešno shvaćeno ili pogrešno ga tumači. O čemu se radi? Normalno time što je uzvišen Allah zadužio ljude više dao im je i veće mogućnosti. I veća prava u pogledu imetka, na primjer, na, priplikom nasljedstva, ali veće dužnosti da troše taj imetak. Drugu, Allah je zadužio da idu i stiču i metak, a ženu nije zadužio da stiče i I nije žena duža da radi. To je njena dobra volja. Ako hoće da izađe i da radi, i to normalno pod šerijatskim uslovima, i to strogim šerijatskim uslovima. Ne bilo kako. Gdje nema miješanja, gdje nema teškog posla, ponižavanja gdje nema, otkrivanja, gdje će moći doći kući pa posvetiti i djeci tako da određeni kraći period i tako dalje i tako dalje. Pod, pod određenim vrlo strogim uslovima. Može žena da radi, ali nije dužna da radi. Allah je zadužio čovjeka da, da ide van kuće i da stiče i meta. S tim mu je dao mogućnost brže bistrine, brže razumijevanja. S tim što ne, mo, ne znači da se među ženama ne može naći žena koje su stvarno iznad prosjeka, koje su nadprosječne, koje su po svojoj inteligenciji, svatanju, oštrini i tako dalje, koje su zaista, kojima je Allah dao tu, taj dar. Ali gledajući uopšteno na kisatul akl, manjkavi pamet. Ovdje kad gledamo šta se ovim hoće praktično reći, Allah uzvišeni je time dao blagodat jednu želju. Kako? Time, ako uzmemo procentualno gledajući, kod čovjeka većinom vlada razum. I u teškim situacijama većinom razumom zaključuje. Pa recimo, jedno 40% ili 60% ili 70% je razum. 30 ili 40% su osjećaj kod čovjeka. Muškarca. Kod žene je različit slučaj, drugačiji slučaj. 60-70% su osjećaj. Razum 30%. U težim situacijama slabo se snalazi, prepadne se odmah, kola iđu, stane na zredulce, bježi u kraj. <laughs> Ništa. Što ne zna, izgubi se odjedno. Miš proleti, gotovo dunjalu da se okrene. Ne zna se snaći u dotičnoj situaciji, osjećajni i tako dalje. Nešto se desi, gotovo propade dunja sam. Što, što radi? Ali pazite Allahove mudrosti tu. Zašto upravo osjećaj? Pa zato što je žena određena da posvijeti pažnju djetetu, a da djete trebaju osjećaj. Nek ti dadne žena dva, tri sata da držiš dijete. Danas ću ih držati. Pa prišći dijete, da je ono mirno, pa hajde ti čitaj šta hoćeš, uči Kur'an, uredi. Prišći dijete, plaće i skače i ovo ono. Pa jedan dan dobro izdržat ću, nek mi skače po glavi. Ali drži danas, drži sutra, drži hevcu, drži mjesec. pobjeć od kuće. Ne mogu. Jel tako ili nije tako? Što? Jer ne imaš tih osjećaja. To majka može izdržat, a ti ne bi mogao. Džaba je, jer tu ne ide snaga, tu ne ide za to. Ovaj, u tom slučaju ne vrijedi ti tu snaga nego ta unutrašnja snaga osjećaja. E tu ono što kažemo 60-70% osjećaja vrijedi kod žene. Što nije čovjeku dato. Čovjek po prirodi, jako što bi se reklo, grub malo i, i oštar i, i, zna kako će u teškim situacijama opet izaći iz toga. Ženi je već teže, osjećaj I zato je Allah uzvišeni dao da jedno drugo nadopunjuje. I da je to jedna zajednica kako treba. I da je to jedna zajednica rahmeta. Jedna zajednica blagosti. Jedno drugo. Niti je čovjek bez žene potpun, niti je žena bez čovjeka potpuna. To je vrlo jasna stvar. I zato je to jedna velika mudrost, jedan veliki hikmet iz ovoga. Ovo što bih htio ovdje da kažem je dosta se ovo može pričati. hadi hadis Božijeg poslanika, ali sam sam Iza ehabbe Allahu ehle bejtin edhale fihimu rik. Sahih hadis. Kada Allah Đelešanu zavoli porodicu jednu, dadne da među njima vlada blagost. Da su jedni sa drugima blagi. Rahmet se među njima osjeti. Što da nisi oprala služe? Što ti nisi ovo? Što si ti zakasnio? Radi ptice, dreka, belaj, i ništa. Zašto? Jer, Allah je dao ta porodica da bude rahmet. Pa zašto je od njega činiti azab? Zašto od toga rahmeta činiti azab? I zaista je ovako. Kad Allah zavoli jednu porodicu, Allah dadne da među njima zavlada rip, blagost jedna. Greški ima kod svakoga, ali te greške treba prevazići. I obično prvi mjesec taj u braku Nazivaju ga najbolji mjesec, medeni, slatki, ovakvi, Zašto to kaže? Zašto to? Upravo zato što, što svak od njih dvoje želi da se prikaže u najboljem obliku. Da one svoje mahane, nema ga bez mahana, da one svoje mahane nekakve sakri, A da se prikaže najbolje i najljepše i kako može biti najbolje. Iza toga pokazuju se neke stvari, stvarčice, neki nedostaci i tako dalje. I zato ga čovjek prevazilazi, što se kaže to, vrijeme neke takozvane krize u braku. Ali nije kriza jer je građana na imanu, jer ja prvo od sebe počinjem, nisam nija ono u potpunosti, pa nije ni druga strana, e hajmo sad jednu druge ispravljati. I živiti nakon taj rip, ta blagost, taj rahmet, da se pokaže. I zato ćemo naći Božijeg poslanika, ali sad sam da ima najbolji život. I kaže, kao vasijet svome umetu na hađetul vedao, na uprosnom hađu, kaže, a najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojim ženama. A ja sam najbolji prema svojim ženama. Kao primjer im daje Da to nije nemoguće. Uzmite primjer u meni. I zato ćemo ga naći, kane sallallahu alaihi wa sallame, juhajitu teube, u svojoj kući pitali su Aishu radijallahu anha šta je radio Boži poslanik ali sam u svojoj kući kaže šio je svoju odjeću. Nekima od nas je danas iz poniženja uze dugme pukne baci ženi. Ženo da što ovo nisi uradila? Je takav postupak bio Boži poslanik, ali To je din isto tako. Kane ju hajitu Posljednji Boži poslanik ali i nema više posle njega novih poslanika. Svim narodima, svim generacijama do kijametskog dana, da su mu zladnu donijeli, što bi se reklo, malo bi bilo. Iako on to neće, niti je tražio. Ali da pokaže ljudima, jer ga je Allah poslao kao primjer ljudima, kane ju se seubehu. Uzeo je pa je šio svoju odjeću, zašivo Boži poslanik u svojoj kući. Šta je još radio? Pa je popravljao svoju obuću. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ I radio je ono što rade ljudi u svojim kućama. Ako treba ženi priteci u pomoć brašno, treba ne treba sad mjeti, sad su nova vremena, ali treba zamijeziti brašno, jel treba pomoć, treba nadgledat nešto. Ima ih, ne daj Bože, sjedi kod kuće, dijete vrišći tamo, plaće, jelo tamo zagara, vatrate, dim se već čuje, ženo, eno dijete, trči, eno ono. Ništa, šef kod kuće pravi, gospodin, ništa, direktor. Jel to tako islav zahtjeva. Pogledaj Božijeg poslanika, ali i sad sad. Ali pogledajte iz ovog hadisa šta možete zaključiti iz riječi Aisha radi Allah ona. I kaže, i radio je šta rade ljudi u svojim kućama. Što znači da je to bio adet ljudi u svojim kućama, da pomogne svojoj ženi jer joj nije lako. A ne da šefuje šta si ovo, šta si ovo, što nisi ovo. Ako treba slučaj, po, priteci, pomozi joj. Ako treba ovo, ako treba ono. u, tome je sve seva, u tome je hajr. Biće za sve nagrađeno. Kaže Boži poslanik, ali sad sam, ako uzmeš lokmu, znate šta je lokma? Ako uzmeš zaloga, pa je staviš u usta svoje žene i, od, i to ti je sadaka. Što nahraniš svoju ženu, svoju porodicu, svoju djecu, i to ti je sadaka se računa. Nije ti ništa džava kod uzmišljenog Allaha Isto tako, Boži poslanik, ali sad sam, je bio omiljen u svojoj kući od svoje djece. I nije djecu svoju nije tukao, nije udarao. Enes, koji je bio sluga Božih poslanika, ali sa deset godina mu služio, kaže, nikada u tome periodu od Božijeg poslanika, ali sa sam, nikada mi nije rekao za nešto što nisam uradio, što to nisi uradio. Ili za nešto što sam uradio, što si to uradio. Pogledajmo toga Hlaka Ne može biti da dijete ne pogriješi. Jel tako? došao Enes ibn Malik. kim je došao u kuću Božeg poslanika, ali za sam, stavilo se da se jede. Ko djete odmah uzeo onom jelo. I prenosi nam hadis. Odmah hadis. Ja gula. Nije mu rekao, stani šta to radi, što te nije mati naučila, što ovo, što... Ja gula, o djete, semila, reci bismillah. Rekul bi jedi svojom desnom rukom. Uzeo ova djema, va mima jelik jedi ispred Pogledajmo savršenog uzvišnog Allah, laka Božih poslanika, ali U odgoju djete. Dakle, nije to da te se djete boji, pa da te posluša, nego da te poštuje, pa da te posluša, to je ono. Jer ako se te boji, ako te se boji, pa te posluša, sutra kada te se ne boji, neće te ni poslušati. Ali kad te poštuje, kad vidite taj ahlak, ostaće mu to u sjećanju. Da ga ne znam koliko namlatiš, omrznućeš mu to i zaboravit će i tako dalje. Dok mu okreneš leđa, on će posao. Ali kad ga lijepo te divućiš, kad ga odgojiš, imat će to svoj eter i tako dalje. Isto tako čovjek u svojoj kući, žene normalno moraju paziti da od njih ne izlaze nikakve ružne riječi. وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ kaže uzvišeni Allah. I reci mojim robovima da govore samo ono što je najljepše, najljepše, da biranim riječima se obraćaju jedni drugima. Inne šeitane jenzigu bejdehum, jer šeitan hoće da ubaci među njima smutnju, nezadovoljstvo, mržnju i tako dalje. Inne šeitane kane li insane aduvom mubina. Šeitan vam je otvoren neprijatelj. Najljepše riječi govoriti i čuvati se svakako nečega što, što nije u redu. Kažemo da je Boži poslanik ali sad sam bio omiljen kod djece kada bi došao u kuću djeca bi izletila pred njega. Sa radošću bi ga djeca dočekivala. Koliko je bio omiljen koliko su ga volili zbog toga njegovog ahlaka i njegovog edeba. Isto tako igrati sa djecom. To je vrlo lijep jedan edeb i ahlak. Ne smije čovjek biti oštar i žestok sa djecom, pa da ne zna se poigrati. Kaže se u hadisu, možda je poslanik, ali sad sam, da je, ali sad nam znao pokazati jezik Hasanu, sinu Alinom pa bi se ovaj obradovao za to. on bi se obradovao za to. Boži poslanik, ali sad, znao bi, drži hudbu, pa stiđe sa i uzme Hasana, svoga unuka, i poplije ga gore na mimberu. Znao bi klanjat, pa jedna djevojčica od djece ashaba bi se igrala, pa bi je uzeo u naramak i tako sa njom klanjao, pa kad bi otišao na teždu spustio bi je, kada da bi se digao, uzeo bi je ponovno. Klanjajući. Pa bi znao Hasan i Husein igrajući se kada klanja Boži poznanik ali za sam stat mu uzjahat na leđa. Pa bi on čekao da oni siđu ne bi htio da se digne, da ih ne bi pomao, Čekao da oni siđu, pa bi onda ustao. Boži poslanik, ali sad Uči nam najbolje edep. Neko bi od nas, sad ću ti ja pokazat. Nije to to. Dakle, treba djeti da ono najbolje što možemo. Isto što je važno, da svojoj djeci, u odgoju djece, da im pričamo priče. I to kazivanja o Božim poslanicima, da se čuvamo ovih šeitanluka koje vidimo na televizijama i na raznim mjestima. Mickey Mouse, Superman, ovaj, onaj, kako se sve šeitanje gledaju. Kisasul Enbiya. Musa selam. kako ga je mati rodila pa ga stavila u onaj sandučić, pa ide, pa ga uzimaju, pa ovo, pa ono. Djecu, okupi djecu. Djecu kad bi rekao, jel voliš čokoladu da ti pričam priču? Daj mi priču. Zastavila se čokolada, hoće priča. Kroz to ga odgajaš. Danas drugi odgajaju našu djecu. Danas drugi pripremaju programe, pa uče djecu razbijaju, uče djecu nasilju, uče djecu kako se ubija, kako se krade, onaj miš ukromački, onaj sutra će on ukras nekome i tako dalje, i tako dalje. Uči ga lopovluk od male. To je to, moramo biti odgajatelji pravi svoje djece. Isto tako da obratimo pažnju pogledu naših porodica i djece, da djecu odvajamo u posteljama kada im bude deset godina, bez obzira radilo se o muškoj ženskoj ili muškoj muškoj ili ženskoj i ženskoj djeci. Djecu potpuno se da odvajamo u posteljama. Isto tako žena ne smije u kući pred svojim mahremima biti olako obučena da pa kaže, ovaj, moj mahrem, pa mogu ja svakako biti obučena. Gdje će biti tjesna odjeća, gdje će biti tanka odjeća, tako dalje i tako dalje. Mora se toga čuvati. Isto tako da pozorimo da ne smije se sjediti zajedno i mora se u porodicama čuvati ihtilata, zajedničkih sjela. To je vrlo opasno. Kaže Boži poslanik, ali sad selam, i jaku od duhula, ali nisa, čuvajte se i nipošte nemojte da ulazite ženama tuđim. A kažu ashabi, a šta je o bližnjem nekom je čovjekovom bližnjem, kaže to je smrt. Ili da se radilo o bratu muževom, ili njegovom amiđi, ili njegovom tetku i tako dalje. Oni nisu ženi mahram. I oni ne smiju dolaziti i u kuću kada nema muža i oni ne smiju sjedi tu gdje žena sjedi. I taj ihtilat, to, to, ta pomješana sila. I to se kod nas vrlo dobro znalo prije. Vrlo dobro se znalo kod najviših starijih žena. I nikad se znao. I ženski glas se znao samo što su danas, ne, ne kažem druga vremena došli, nego drugi ljudi su došli danas. Pa žene, i Kur'an uče svijetom i kaside i sluša se muzika i ženski glas i ovo ono. Prije žena, ja sjećam u mene mati, žena, da ne govorimo još starije generacije, kad doziva svoje dijete, ovako samo da klepeće rukama. Ne ima da ga zove imenom, čak ni A A delil zato imamo u sunnetu. Gdje Božji poslanik, ali sad sam kaže ženama, kaže kada imam pogriješi, muškarci će u namazu reći, reći subhanallah, a žene udarit će rukom o ruku. Dakle, u namazu i ona neće ništa posebno govoriti, ne dozvoljava je da kaže subhanallah, nego rukama da zaklepiće, da bi upozorila imama da je pogriješio. A šta se danas radi? da nas Allah uzvišeni sačuva toga svega. Čemu moramo obratiti pažnju, to je telefon. Telefon je vrlo opasan u kući ako ne ima kontrole nad njim. Ako osjetiš da telefonira u ponoć, po sahat vremena, s kim se ima pričat sahat vremena, da je ne znam. Ako zoveš negdje izvana, pa ti kod kuće zauze telefon, pa opet zove zauze telefon. Kad dođeš kuće, šta je to? ali ne mogu vas znati, ko to priča, s kim priča to? Mora biti kontrola nad tim telefonom ako ga ne možeš kontrolisati i vidio se da stvari idu naopako i nazad, isključi ga skroz. Ali ne smije biti svakako. Ako ga ne možeš u hajru, ne dozvoli ni da se u šeru koriste. Isto tako, ako je Allah nekoga iskušao, pa ima kod sebe televiziju i video, neka dobro zna da velikog šeitana jednog u kući ima. Ako već to drži, neka bude krajnje, krajnje oprezan. A opet kažemo da je to jedan veliki šeitan i jedna velika opasnost u kućama. Video ako nekad i možeš kontrolisati da doneseš neko islamsko predavanje, taj video treba da je potključen. A televizor posebno tu možeš svašta da vidiš, da gledaš. Ali najbolje je za muslimana jednog da se riješi toga fitnata i balaja. Jer kako su prije ljudi živjeli, kako, kako, kako je prije život tekao i bio je bolji nego što je danas život. I bio je čistiji i ispravniji nego što je danas život. Danas naša djeca ne znaju učiti u Kur'anu kako treba, ako znaju učiti. Danas naša djeca ne pamte Kur'an, a prije su djeca od osam, od 7, od 8 godina hafizi postajali. Znali propise i namaza, i zekijata, i posta, i džihada, i svega u 15. godini. A danas ako počne nam dijete klanati u 15. godini ili nekako dođe na džumu, počne dolaziti 15. 20. godini, to smatram uspjehom nekakvim. Kako da se održimo nakon svega ovoga što nam se radi? I postavlja uopšte sad pitanje da li više vrijedi u ovome išta pričati? Ovo noća što pričam i ovo što nas brate Ebu Muhammed i, svi vajzi koji govore. Vrijedi li to uopšte više gost Kad vidimo šta nam se sve dešava a, i koliko se toga kaže, a koliko se malo, kolino se malo toga primijedi. Kazuje se u islamu, kazuje se u islamu, ali to se posluša i dosta toga zaboravi i dosta toga traži opravdanje da se ne radi po tome. I kakvi smo mi kod Allaha Đelešanu kad nam se ovo sve dešava? Kako imamo pravo i pomisliti kako su oni stali kod Allaha Đelešanu? Kad vidimo šta nam se sve dešava. A ovo što nam se dešava ne dolazi nam od kjafira, nego to je Allah odredio tako da bude. A nije tek tako. Sve ima svoj sebe, sve, su ima, sve ima svoj uzrok. Govorimo o ovome zato što od osnova moramo polaziti. Od šehadeta, od imana, od teuhida, od akide, od porodice svoje. U osnovi stvari sve moramo mijenjati, sve, sve, sve. Namaz, šehadet, sve. Moraš preispitati sve u osnovi. Toliko smo zaraženi sa toliko bolesti da od početka moramo preispitivati, od šehadeta moramo, od teuhida, od, od, od, namaza, od svih stvari, koliko je to što radimo iskreno u Allaha. Koliko je to primljeno kod uzvišenog Allaha ovako kako to obavlja? Jer vidimo kakva je situacija. Danas je uvozni više fesada nego što ga je bilo prije rata. I vi ste toga svjesni. Šta to znači? To je ostvarenje onih kuranskih ajeta i kad dadnemo da oni zaborave na onaj prvi musibet koji ih je zadesio i kažu to je naše prijašnje te zadešavalo, svašta je bilo, a onda ih mi poklopimo i sve do jednog uništimo, te kute adabirul qawmi alladine kafaru. I do zadnjeg ih iskorijenimo. I onda Allah iza toga kaže, velhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kad je tako. I jesu zaslužili. Jer Allah oštro kaže, Vala te tehidu ajatillahi huzuva. Nipošto Allahove ajete, nemojte se sa njima poigravati. Ali jedan od nas čuje Allahove ajte i čuje propise kao da ga se ne tiče. Dva uha, jedno kroz jedno unišlo, kroz drugo izašlo. Evo, ćemo biti pitani i nemojmo se čuditi nikakvim musibetima i nikakvim iskušenjima kakva god nam dolaze dok smo ovakvi. Dok se iz ja ne promijeni. Sve, sve, sve, sve naše i korake, sve naše postupke, naša uvjerenja, sve da preispitamo, ne kažem da ne valja sve, da se pogrešno ne shvati. Kad kažem od čehadera da se preispitamo, ali da se preispitamo. Da vidimo gdje sve nismo u redu da se ispravljamo. I koga god vidimo da je pogriješio, bujrum ne valjati to. Bilo ti pravo, ne bilo ti pravo. Da nam je Allah uzvišan i najpreći. Ne bude li tako, Boga mi ne volimo se nikako hajru iskoristimo ovu veliku, ogromnu blagodat. Mogućnosti saznanja Islama i rada po Islamu. Gledajmo da smo jedinstveni. Ovdje, osobito u ovome mjestu i ovakvim mjestima, gdje su muslimani izloženi velikoj opasnosti u pogledu svoje vjere, pazimo na sebe i na svoje porodice dok ne bude kasno. Svoju djecu posebno kontrolišimo. Djeci je dovoljno grijeha i nemorala i neodgoja da izgubi stid koji im je Allah usadio u njihova srca. Čuvajte se dobro toga. Gledajte da budete zajedno jedan džemat. A musliman ne smije računati, i to je šerijatski propis, da ostaje u ovim zemljama ni nego samo mora misliti da je privremeno ovdje i da mora računati i planirati da se vrati u zajednicu muslimana. Onaj koga smrt zadesi ovdje, a popustio je u svojoj vjeri, na njega se odnosi kuranski ajet, kada Allah uzvišeni šalje meleke da im dušu uzmu, pa ih budu pitali fime kuntum, gdje ste vi bili, kako ste živjeli, kalu kunna mustada'afine fil ard, Reći će oni melekima, mi smo bili potlačeni na zemlji, nismo mogli trajati u svojim fabrikama, djeca otišla nam na stranu, u školama to svašta se radilo i ovo i ono, a onda će im oni odgovoriti, meleki, reći će im, elem tekun ardullahi zar Allahova zemlja nije bila široka, idi i živi pod čatorom ako treba, ali u ime Allaha, zar ćeš dati dunjalog za ahiret. To ti je vrlo važno u tvome životu. Halu elem tekun ardullahi vasija. Zar vam, zar vam zemlja nije bila široka? Pa je tu hađiru pija pa se preselite. Idite iste u tu zemlju. Te ulaike me uahum džehennem. Takvih je mjesto u džehennemu. Nije im to opravdanje. Nije im to nikakvo opravdanje. Čuvajte sebe, vraćamo se na kraju, na onaj ajet koji smo na početku citirali, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennema. Sutra se sjetite se danas, sutrašnjeg dana, kada stanete pred uzvišenog Allaha kada će je ume je firrul Bježati čovjek od brata svoga, wa ummihi i od majke svoje, wa ebihi i od oca svoga, wa sahibetihi i od svoje žene, wa benihi i od svoje djece. Likul limri minhum jaume idin še'nun. Svak će se toga dana o sebi zabaviti. Sjetimo se toga. I gledajmo da život svoj uredimo onako kako Allah traži. Da svi budemo jun Allahu dragi. Da volimo Allaha i da zaradimo da nas Allah zavoli. Šta ćete bolje i veće od toga? Da nam Allah pomogne svima i da nas učvrsti u dini iman.